Մերօրյա Ստեփանակերտի փողոցներում հազվադեպ են հանդիպում մարդիկ դատարկ ձեռքով, առանց մեծ ու փոքր տոպրակների։ Բնակիչները մեծ հերթերի դեպքում խանութ մտնում են դռնապահի թույլտվությամբ։ Այդ պահին պատահածը անկախ նրանից անհրաժեշտ է թե ոչ, գնում, տեղավորում այն մեծ կամ փոքր տոպրակներում ու շարունակում փնտրտուքը խանութից խանութ։ Ընթացքում էլ հասցնում են ծանոթ հարևանի, ընկերոջ բողոքել թանկացումներից, փոխանակվել տեղեկություններով, թե որ խանութ ինչ ապրանք է ստացել ու ինչ գնով։ Այս անվերջ թվացող վազքից հետո էլ հաճախ տոպրակները կիսադատարկ են մնում, իսկ դրամապ պահպանակը դատարկ այնպես, ինչպես բանկոմատի հերթում սпасելիս էր։ Գյուղից եմ եկալ, եկալում դս հալմոստը իրա բաներն ծախում, քանի ասում 308 դար, երեմ կարել կինեմ։ Առաջ այդ նույն սուրճը, որ 250-300 դրամ էր, հիմա 500-ից պակաս չկա։ Նույն սուրճը, որ կիլոյով 2.5 էր, հիմա 7.5-8000 այդ նույնը ու շատ քաղցրեղ են օրինակ։ Նույն սնիկերս 250 դրամ էր, հիմա 550-ից պակաս չկա։ Անկական պամպերսներով։ Նույն կերերը։ Ճիշտ ասած, որ ասում են սուրճը թանկ է, քաղցրավենիկը, Twix, Snickers, Mars թանկ է, չեն վերցրել, բարեկամներից եմ լսել, որ թանկ է, տենց թանկ ոչ մի բան չեմ գնել, ոչ մի ապրանք չեմ գնել։ Եթե ապրանքը դիֆիցիտ է, բարձր որ գնել բարձր լինելու։ Պրավ դուխնել պայպրուզը պիրած իրեք տակ թանք են ծախում, թանք են ծախում։ Էլ որ ասեմ, պանիրը թանք, ամեն ինչը թանք ասրել է, մենք ինչ անենք ասա, ինչավ յոլակին է։ Որոշ խանութներում սուրճի, պանրի, ծխախոտի եւ մի շարք այլ ապրանքների գներ տեսնելով հաճախորդները սկզբից մտածում են՝ շփոթմունք է կամ էլ ինչպես իրենք են կատակում, միթե մեկ ամիս միրգ բանջարեղեն չուտելն այսքան վնասել է առողջությանը, որ աչքերին երևա։ Վաճառողներից շատերն էլ պնդում են, ապրանքները չի թանկացել։ Մեր մոտ ընդհանրապես թանկացումներ չկա, պանիրը վաճառում ենք 2950 դրամ, բայց այլ խանութներում միտեղ 3200, շուկայում կենտրոնական 3.5, 4000 դրամի ուրիշ խանութում մեր մոտ ընդհանրապես թանկացումներ չկա։ Ձուն 55 դրամ, թեյ սուրճ չենք ստացել, ծխախոտը նույն գներն է մնացել։ Մեկ այլ խանութպան, որ չցանկացավ ներկայանալ, նշում է, որ մատակարարներն իրենց առաջարկել են օրինակ լուսակերտ տեսակի սուրճը 450 դրամով, որը ըստ զրուցակցից Հայաստանից 160 դրամով են ձեռք բերում։ Խանութպանի խոսքով այս ժամանակավոր իրավիճակում չի պատրաստվում աստղաբաշխական գներով առաջարկվող սուրճ կամ այլ ապրանքներ գնելու ավելի թանկ վաճառելով իր հավատարիմ հաճախորդներին հիասթափեցնել, բայց այսպես են վարվում շատ քչերը Դրա համար էլ բնակիչների բողոքները շարունակվում են։ Шоколадный сникерс, бен хоховый века, баунти, марсело, 550 грамм лох, ве առաջ 250 տալը։ Ամենտեղ լիշտը կապեստրած։ Գիտում եմ, վե առնում եմ մինա հարկավեր այդ բեն։ Ճուն ատե 55 էլա երկը, նորմալ։ Բայց ինձ տնականը 250-ա, աներկայացավ եմ ծախում։ Ստեփանակերտում նկատել եմ, որ կարակնա թանկացել, եթե գտնում ենք շատ թանկ գնով ենք գտնում։ Սուրճը նոր գնեցինք կես կիլոն 2000 դրամով։ Դեռևս այդքան եմ նկատել։ Կողքից 350-ան առալա բռնին։ Գրեք, սա ժդկե ստորնի։ Քեցալն 2-3 օրից հետո ասում, այդ բռնի քանի էս մա 1000 դրամ, ասում, ման չեմ, չուս մոց կնեգես։ Ну, жаль, ты совесть ты там пахала։ Բայց նա սուկը թվի մուգյումս ունց քլել։ Մինհացը կես հնարա ժողովուրդը գերալ։ Իսօր եմ ինքապեն եմ եկալել քնջուղով։ Ասում եմ 500 Գզմին ձուկը չփայն տական փոքն տամպիրում ու վեշենի մթողնեիս ենք այ։ Մենք եկանք ուզում քառնիկ ասում եմ 600 դրամ։ Անխի, բոլոբեն ծուվի մուչուկ ծուվենը վտայի ցու ծախում, 220 ծախում, 200 պակաս ծախում չուն։ Դե ժողովուրդն էլ մեղքը։ Գիտեմ վեվը չլավանական է, բայց դե պիտի ծեր պիտանիկ։ Խանութների փեղկերին պատվավոր տեղերն այսօր համեմունքներն են զբաղեցնում սոուսները, ալկոհոլային խմիչքներն ու վերջին անհրաժեշտության պարագաները, որ երկար ժամանակ է գնորդի են սպասում, իսկ անհրաժեշտ ապրանքները, թանկ թե էժան, կայծակնային արագությամբ են սպառվում։ Բնակիչների բողոքներին երեք արձագանքել են Հանրապետության հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովն ու նշել. իրականացվում են գնագոյացման ուսումնասիրություններ։ Ըստ հանձնաժողովի տարածած հաղորդագրության, արևտրային օբյեկտներում հայտնված ոչ բոլոր ապրանքները ապրանքների գներն են վերահսկելի։ Պատճառն այն է, որ ոչ բոլոր ապրանքատեսակներն են ձեռք բերվում Արցախի Հանրապետության գյուղաճակցության հիմնադրամի կողմից սահմանված կարգով։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։